Egunon aspaldikoa, ez bai zuten ere, nik erranen daunat, plazer dudala berriz ere hirigan agiteaz. Gertatu izan zaina hire burua zahalgetzea libre izateko lotxaren gatik, aske izaiteko paradaukanik hartaz ez baliatzeaz lotxatzea, giro honean bildu zitunan, zerbait berriren abiatzeak pizten duen ilusio handiz. Horeinu elgarren ezagutzak egitekoak, elgarri egindako soño herabeak, ez tiki eta beraien buruaz segurtamen gutirekin, Jarri zitunan mahainaren inguruan hamar bat lagun, barkuari mare eztia eskaintzekotan. Haranon, tsunamia jaiki zela barkua bat ere prestetzelarik, Euskaldunak zituran kasik denak. Euskararen aldeko elkarte bat baitzen, Jaietako bi oreino ez zitunan Euskaldun. Agur erdia egiteko astiriku kangabe, ipurdi mazel bakarrak hartu zuelarik bere mahain inguruan zen Euskaldun batek jara zer proposatu zuen. Badakit garrantzitsua dela Euskara eta... Baina biziki zaila ikusten dut itzulpena egitea aldi oroz. Jadanik askilan ukanen dugula hola. Eta mahainaren bertze puntan zenak bigarren tsunami uhaina altxatu zuen. Bai, errespetu falta ikaragarria da egin itzagun bilkurak erdaraz. Zangoak galdu ez bazituen berak, kadilak eginen zuen hain bertzekoa baitzen bildu zuen inarrosaldia. Errespetu falta? erderaz egiten hasiko begina, gure buruari faltako geniok errespetua, iharditsi zionan. Barku berria zirimola erraldoiak harrapatu azinan. Marinela linguistikoen aldi zen. Hain izan ziren trebeak gainerakoak, bilkuran ziren bi marinen erdaldunak barne, non sistema eroso eta gozoa ezarri baitzuten martxan. Marea berriz ere bere baitaratuz. Arraunean aritu zitunan, zentzu berean, Euskara zaritzea gomita ederra baita oraindik ez dakien arendako, hori oparia. Gure buruarekin bate ginez gainera, gu haur izan ez ere. Adibidez, zine derragoa gu baino gazteagoi begira. Erresistentzia loria garria. Paulo Freirez oroitu nintzen orduan. Kontatzen baitu, zanpatua eta zanpatzailea sistema batean harrapatuak daudela. Sistema horren askatzaile bakarra zanpatua bertzen delarik izan kasuntan zanpaketa linguistikoa zarigitu. Zanpaturik gabe, zanpatzaileak bere izaitea bera galtzen duelako. Baina jala ere, zanpatuak badu aski izaiteko beldurra, jura asunitzeko irrisko hartu ez dueno. Berdin, aske izaiteko pentsamenduak berak zanpaketa handiagoa ekarriko diolakoan. Askatasunanen alde aritzea mehatxua baita. Poderaukan eta hartaz ez baliatzea? marine lekartu zuten hondarrean marea kontrolatzeko deliberoa. Erdaldunek eskertu zuten bilkurak euskaraz izan zitezen eta haien artean jarri zen itzultzailea ahapeka ari. Freirek dioen gisan, zinezko elkartasuna ez dela zanpatzen denaren kontzientzia hartzea eta kulpabilizatzea horrengatik, ez da horrekin aski. Freirek dio, zinezko elkartasuna dela zanpatuekin batean errealitate objektiboa kanbiatzea.